Emigani esura ya 19 Omukazi w'obumanyi ayombekeeka Kyonka omufeera ekaye agekambulira wenene Akora ebyabugorogoki atino mukama Kyonka akora ebitaragirwe abanamugaya Omufeera ayikurulie limugambisa bingi Kyonka omumanyi agamba na yebalira mbali atali nteza kulimisa tibagira myaka kyonkambali bazirimisa emyaka beza nyingi omujulizi omwesigwa tabeiya kyonka omujulizi ataina mazima agamba ebishuba byonka Oweiga yangane ayiga obumanyi atabubone kyonka omugezi okuyiga obumanyi kumworobera Omufera omurugeo aro kubatoina kumwiyao bigambo bya magezi okugonza kweshobokerwa nibwo bumanyi bw'omugezi kyonka obufera wabafera kuba okugamba ebishuba ababi ruwanga abashekerera kyonka habukira omugorogoki enaku za mutima zimanywa mukama wazo kandi taliwo muntu ondijo amanyabiera ebyo mtaiwe ainabyo amutima mutima ekayo omubi erisirika kyonka ekayo mugorogoki norwo erinjege erigoshoka haliwo ekishemerera omuntu akakikora kyonka endekerero yakyo rufu omuntu yakusheka oko aina obujune amutima kandi ebyera bibanza obushashi bwijanyuma omuntu omubi ebyakora bimushubao kandi omurungi ebigirobye bimugoshora omulenga ayesiga bulikimo kyonka omugezi alibambali alikugya owobumanyi ayerinda mara takora kubi kyonka omufera agajabuka ashuba akora okwo yayenda omwangu bwo kunigara takoza amagezi kandi omugezi ayegumisiriza omulenga ayenda obulenga kyonka obumanyi niruo rukinga rumugezi ababi balibandamira abarungi balirukira omwa abagorogoki omunaku anobwanangu nomwatani kyonka omutungi abatayi bangi agaya mutayiwe abamufakale kyonka muberwa agirira omunaku ekisha isi abagenderera okukora kubi tibashobya abagenderera okukora kurungi besigwa mara bakunirwa uli mulimo gugira amagoba kyonka amagambo gasha ganakwaza abobumanyi obumanyi bwabo niro rukinga rwabo kyonka abafeera obufeera bwabo rukinga rwabo omujulizi omwesigwa arukora abandi kyonka agamba ebishuba abambanzi omukutino mukama nimo aliyobwesigwa obuhamire nabanabe balibona obuhungiro okutina omukama niyo ebanchuro yoburora omunimo omuntu ashobora kukirira anga mitego ya rufu embaga niyo ebakitinwa kyo mukama kyonka omukama ataina bantu bamuita atali mwangu wa kunigara agira amagezi gangi kyonka ayangu wa kutamwa azora obufera bwe omutima gutebekaine nibwo burora bomubiri kyonka obushanshame ebandwara ya kansa Ashasa omunaku abana ajuma omutonziwe Kyonka agirira omwanje kisha aba nakunisha omutonzi ogu Omubi okuwena kwe kumwisa Kyonka omugorogoki oburungibwe bumubonesa obuhungiro Omuntu omugezi niwe agira obumanyi Kyonka omufera obumanyi tibumumanyikawo Obugorogoki buwaisa eyanga ektinwa kyonke iyanga eryafakara lihemuka omwiru akoza obumanyi aganja omukama kyonka omukama ogo ashuba anigalira omugoke